Rubrik vun der Zebeier Bahai um Mikro de Jean marie Marinau. ginn am Liwen eng Reifroen, die all mënch sich fréier oder spéder enker stel. Das Themen kommen aus dem Buch Enet «Eh an der Vielfalt, die eng worecht an der Schrifte von aller Religionen herausgehen von einem Inder O.P. Opegai aber engem Vierwurt vom Franz Alt. Eilo pur von diesen Themen. Freiheit vor Roserei. Ich heiße euch alle und jeden von euch, alles, was ihr im Herzen habt, auf Liebe und Einigkeit zu richten. Ein Hassgedanke muss durch einen mächtigeren Gedanken der Liebe vernichtet werden. Frönn Ihr seid die Früchte eines Baumes und die Blätter eines Zweiges. Verkehrt miteinander in inniger Liebe und Eintracht, in Freundschaft und Verbundenheit. Frieden. Die ganze Welt muss als ein einziges Land betrachtet werden, alle Völker als ein Volk und alle Menschen als Angehörige einer Rasse. Religionen, Rassen und Nationen sind alle nur Trennungen, die der Mensch gemacht hat und nur in seinem Denken nötig. Für ihn gibt es nur eine Schöpfung. Wir müssen Gott gehorchen, gehorchen und danach streben, ihm zu folgen, indem wir alle unsere Vorurteile hinwegtun und der Erde Frieden bringen. Direction divine. Quiconque suivra le chemin de la direction divine et s'efforcera de s'élever jusqu'au sommet de la vertu parviendra à ce sublime et glorieux état fut il à mille lieues de distance il percevra le parfum de Dieu et verra nettement se lever, au-dessus de l'étoile du matin de toutes choses, la resplendissante aurore de la direction divine. Gerechtigkeit. Au Fils de l'Esprit, à mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout est la justice. Ne t'en écarte pas, si c'est moi que tu désires, et ne la néglige pas, afin que je puisse me fier à toi. Par elle, tu pourrais voir par tes propres yeux et non par ceux des autres, et tu pourras comprendre par ton propre savoir et non par celui du prochain. Pèse bien ceci. Comment dois-tu être? Glec de leur rigoureuse observance ont toujours dépendu et continueront de dépendre la distinction suprême de l'homme, son réel avancement et sa victoire finale. Quiconque garde les commandements de Dieu obtiendra le bonheur éternel. Golde Si ton regard se tourne vers la pitié, renonce aux choses qui te profitent et attache-toi à celles qui profiteront à l'humanité. Si tes yeux se tournent vers la justice, alors choisis pour ton voisin ce que tu désirerais pour toi-même. Good Si les hommes se rendaient compte de l'éminence de leur rang et de la noblesse de leur destinée, il ne ferait montrer de rien d'autre qu'un d'un aimable caractère, d'action pure et d'une conduite convenable et digne de louange. Si ceux qui sont de bonne volonté parmi les érudits et les sages venaient à orienter les hommes, toute la terre serait considérée comme un seul pays. Tim Ma maison est un foyer de paix. Mon foyer est la maison du délice et de la joie. Ma maison est la maison du rire et de l'exaltation. Quiconque en franchit le seuil doit s'en retourner, le cœur rempli de joie. rubrique Internet www.bahai.lu.